Այսօրվա մեր հյուրը Արտավազդ Բոյաջյանն իր ցանկությամբ Արցախ եկավ դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում եւ ապա մնաց մեր հանրապետությունում շարունակելով ուսուցանել իր սաներին։ Միաժամանակ ստեղծեց նաեւ դրտու արշավական ակումբը։ Արցախի հողի հետ սերտ կապն արկա է, զբաղվում է նաեւ նրան այգու մշակմամբ։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը նպատակ ունի ձևավորել առաջնորդներ, ովքեր իրենց գործունեությամբ կնպաստեն տեղային հնարամտության զարգացմանը, քաղաքացիական պատասխանատվության եւ միջազգային փոխգործունեության ձևավորմանը։ Ծրագիրը նախատեսված է 2 տարվա համար։ Արտավազն արդեն 4 տարի է Արցախում է։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքի ավարտը Արտավազդի համար նոր սկիզբ էր։ Արտավազդը որոշեց տեղափոխվել Մարտակերտի շրջան, շարունակելու իր գործը։ Դասավանդիր Հայաստանը երիտասարդներին տալիս է 2 տարի ուսուցչական աշխատանքի հնարավորություն, բայց զուգորդված համայնքային զարգացման ծրագրերով, իսկ Արցախ գալը այո իմ որոշումներ եւ բարեբախտաբար իմ ամենաճիշտ որոշումներից մեկը։ Սովորաբար յուրաքանչյուր մարդ, ով իր կյանքում գոնե մեկ անգամ այցելել է Արցախ, խոստանում է գալ կրկին ու կրկին, բայց եւ կան մարդիկ, ովքեր գալով Արցախ դժվարացել են մտածել Արցախից հեռանալու մասին։ Արցախը սիրելու համար հատուկ պատճառներ պետք չեն։ Եկել ես, սիրել ես եւ ահա ապրում ես։ Արտավազդը հետ դառնալու նպատակ դեռևս չունի։ Արցախում շատ բաներ են գրավել, Դժվար ասել թե ինչի պետք է չգնալ Արցախից, բայց որոշումը կայացրել է հաստատակամորեն։ Ախր ասեք ինչի պետք է չմնայի Արցախում, <laughs> որովհետև այստեղ կյանքը ուրիշ է։ Ուղղակի պետք է ճիշտ օգտագործել այդ կյանքի հնարավորությունները։ Երեխաների հետ աշխատելը հեշտ է, եթե սիրում ես երեխաներին եւ ուսուցչի աշխատանքը։ Ուսուցիչը պետք է ուրույն մոտեցումը ունենա երեխաներին ոչ միայն դպրոցական ծրագրով նախատեսված գիտելիքներ սովորեցնելու, այլև նրանց մարդկային արժեքներ ներարկելու հարցում, չէ որ ուսուցիչը երեխայի դաստիարակության գործընթացի ուղակի մասնակիցն է։ Ցանկացած աշխատանք պետք է սիրելով մոտենալ, բայց երեխաներդ աշխատանքի դեպքում պետք է սիրել աշխատանքը եւ երեխաներին եւ փորձել այդ աշխատանքից նաեւ ստանալ այն բավարարությունը, որը քեզ կստիպի հաջորդ օր ավելի մեծ էներգիայով պատրաստված գնաս։ Իսկ երեխաների համար ուսուցիչը ոչ միայն պետք է դաստիարակությամբ եւ դասավանդմամբ զբաղվի, ինձ թվում է արդեն տեղակոխել ենք նոր դարաշրջան եւ պետք է ուսուցիչը լինի մենտոր, երբ որ պետք է ուղղորդի եւ անհրաժեշտության դեպքում տային խորհուրդները, որոնց դեպքում աշակերտը ինքնուրույն կարող է հասնել իր նպատակակետին։ Հասունացել էր պահն։ Երկու տարվա մեջ դասավանդման ծրագրի հետ մեկտեղ Արտավազդը հասցրել էր Արցախին կապվել նաև իր անհատական ծրագրով։ Եվ եթե հարցնենք արդյոք չի կարոտում իր հարազատներին եւ չի մտածում վերադառնալու մասին, Արտավազդի համար ավելի հավանական տարբերակը նրանց Արցախ բերելը կլինի։ Գիտեք, երբ որ դիտարկում է ծրագրի ավարտից հետո մնայի թե գնալ, Այդ ժամանակ արդեն ստեղծել է արշավական ակումբը, ունեի արդեն նրանագին եւ ուսուցչական փորձ, ընկերական միջավայր, դա ամենը համադրելով որոշում կայացվեց մնալ Արցախում։ Արցախը հայտնի է իր տեսարժան վայրերով։ Ցավով նշում ենք, որ տարածքների մեծ մասն այսօր մեզ համար անհասանելի է։ Տրտու արշավական ակումբը հասցրել էր լինել որոշ տեսարժան վայրերում, որոնք այսօր ճշնամու վերահսկողության տակ են։ Պատերազմից հետո Արցախի տարածքներով շրջելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունն էլ ավելի է մեծացել։ Տրտու արշավական ակումբը ստեղծվել է 2018 թվականին հունվարին։ Նպատակը Արցախը ճանաչելի դարձնելն է առաջին արցախցիների համար, որովհետև մենք ապրում ենք Արցախում, բայց չենք ճանաչում Արցախը։ Եթե մենք չենք ճանաչում մեր երկիրը, մենք ոնց կարող ենք իրան սիրել։ Եթե մենք չենք սիրում, ոնց կարող ենք այստեղ շարունակել արարել եւ ապրել։ Արշավի ժամանակ ամնամեծ գործը էտենը, որ աղբ չթափենք, դա ինձ թվում է առաջին գործն է, որն արշավից առաջ արդեն զգուշացնում ենք մասնակիցներին, տեղական ենք, իսկ այն մասնակիցները, ովքեր որ տեսնում են աղբը եւ լրացիչ ծանրություն պատրաստ են իրենց հետ վերցնել, արդեն մաքրելով ճանապարհը իշնում են։ Դա արդեն մարդու ցանկությանն է։ Արշավներին կարող են մասնակցել 15-ից 45 տարեկան մարդիկ, ովքեր պատրաստված են ֆիզիկապես եւ թույլ է տալիս նրանց առողջական վիճակը։ Իհարկե մարդիկ, ովքեր մասնակցել են արշավներին, վստահ են իրենց ուժերի վրա։ Արշավներ կազմակերպել են միջև պատերազմը Քիրս, Կուսանասլեր, Դիզափայտ, Տողասար, Հադրոտի Քաշադարի շրջաներում, Շուշիում, ցավոք սրտի այն գեղեցիկ երթուղիների մեծ մասը այսօր անհասանելի են մեզ համար։ Ի ուրախություն մեզ պատերազմից հետո մեր առաջին արշավներից արդեն ակտիվություն նկատվեց 21 թվականի Գառնանից եւ պատերազմից հետո մինչ օրս մոտ 200 մարդ մեզ հետ արդեն արշավ է եկել։ Մեր այս տարվա առաջին արշավը կազմակերպել են Կաչաղակաբերդ հունվարի 28-ի կապակցությամբ, բայց մի քանի օր հետաձգեցինք եղանակային պայմաններից ելնելով, այնուհետև Ռուզանի Բերդ, Հավապտուկի Վանք, ցանկանում ենք մարտի 8-ին կազմակերպեինք վատարակայլաշը, բայց Արցախում մարտի 8-ը աշխատանքային օրից հավաք սրտի, բայց ուղղությունը շատ կա եւ նոր ուղղությունների վրա ենք աշխատում, որպեսզի ավելի ճանաչելի դարձնենք Նրան այգիներն էլ ունեն իրենց պատմությունը։ Երբ որ ստեղ ծառայելա, երբ որ հետ վերադարձա, ծառայությունից հետո ես համալսարանում ավարտեցի ուսումս, կիսադեի թողել եկե ծառայել, հետ վերադառնալուց հետո իմ սպայի հետ կապը պահեցի եւ դասավանդելուն զուգահեռ կան սկզբնական շրջանում երկու տարի Ստեփանակերտի ֆիզմատում էի դասավանդում, զուգահեռ այցելում էի իրեն եւ օգնում էի աշխատանքներում, իր այգեգործական աշխատանքներում, երբ որ խնդիրներ առաջացավ եւ ինքը ցանկանում էր վաճառել, այն աշխատանք, որ դուք ներդրել ես, ուզում ես այդ չգնա կորի, եւ որոշեցի գնել եւ ինքը արդեն միայն այգի չէր, ինքը ավելին էր։ Դերս միայնակ էի մշակում, փորձում էի համատեղել դասերի հետ, բայց զբաղվածություն հետ բացի դասավանդելուն, նաեւ ազգագրական բարի խմբակ եմ վարում համազգային Արցախի հետ օժանդակությամբ, նաեւ համայնքային ծրագրեր ենք անում եւ նաեւ Մարտակերտում գիտական փառատոն ենք անում, սա գովաստ բայց զբաղվածության գրաֆիկը այնպեսին է, որ ուղղակի ֆիզիկապես միայնակ հնարավոր չի ու արդեն պետք է օգնական ուժերի մասին մտածել։ Հայկական պարը հնարավոր չէ չսիրել։ Այն ուժն ու ոգին, որը ունի հայ ազգը, դրված է նաև հայկական պարի մեջ։ Դա շատ պատահական ստացվեց ազգային պար սովորելը, երբ որ եկել էի Նոր Արցախ ֆիզմատում էի դասավանդում, ցանոթացա Կարինա ազգագրական երկիփարի համույթի սաներից մեկին, Մանուկին, եկել էր Արցախ եւ արդեն ազգագրական բարեր դասավանդում Տող գյուղում, Շուշիում, Ստեփանակերտում եւ Տնջերա ազգագրական բարի ումներ ղեկավարներ իրենց Եվ ընկերացանք Մանուկ հետ, սկզբնական առաջին քանի ամսվա ընթացքում պատական հրավիրեց, ասաց եկ մեր հետ բարելու։ Առաջին արձագանքը զարմանքներ, թե ինչով ես չեմ բարել, ոնց կստացվի, ինքը ասաց եկ, մնացածի հետ գործ չունես։ Սկզբում բավականին բարտեր հաստափությունները շատ էին, չեր ստացվում շարժումները, բայց տեղումներ ողջևորում թե շատ լավ մտնոլորտ էր տիրում ու իրենք նաև օգնեցին սկզբնական շրջանում անծանոթ միջավայրում գտնվելով նաև հաղթարել միս խնդիրները հոգեբանական ժամանակը եւ սիրելով խումբը սիրեցի ազգագրական պարերը, դասերից հետո գնում էի պարում էի եւ արդեն ապրում էի պարերով։ Արդեն դա կյանքի մի առանձին հատված էր ու մինչև հիմա երբ որ ես լսում եմ ազգագրական բարի երաժշտությունը, սիրտս սկսում է խփել, ուզում եմ հելնեմ բարեմ։ Դասավանդելու առաջարկը համազգային Արցախից էր։ Մի տարի եղա արդեն դասավանդում ենք որպես խմբակ մաղավոզում, իսկ այս տարվանից արդեն այս ամսվանից արդեն ճանկա թաղում։ Երիտասարդ է նա, ով ստեղծում է նորը եւ ունի աշխարհը փոխելու մեծ ցանկություն։ Իրականում երիտասարդն էլ է սահմանն կարիք ունի, որովհետեւ Եթե տարիքային սահմանն ենք ասում, ունենք մեծ տարիքային խմբի մարդիկ, ովքեր ավելի երիտասարդ են, քան տարիքով երիտասարդները, պետք է առաջին լինել հոգով երիտասարդ, փորձել բրբտել, գտնել, ստեղծել, եւ երբ որ դատարում է մարդը ստեղծելուց, ինքը այլևս երիտասարդ չի։ Եթե մենք մեր ժամանակը կորցնում ենք սпасելով, առաջ շարժվելով, մենք էլ երիտասարդ չենք։ Կառաջարկեմ այն երիտասարդներին, ովքեր որ ընկալված է որպես երիտասարդ միջին տարիքը, ուղղակի զբաղմունքը խոսելու, ոչինչ չանելու, փոխեն շատ գործ անել եւ քիչ խոսելուն, շատ գնան քայլարշավների, որովհետեւ ճանաչեն իրենց հայրենիքը, խոսեն գիտությունից, խոսեն մեծ արժեքներից խոսեն անելիքներից ու ստեղծումից եւ ոչ թե սпасելիքներից։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա իմ հյուրը Շիրակի մարզի կարող ենք արդեն ասել Արցախցի Արտավազդ Բոյաջյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանն էր։